بسم الله والحمد لله و والسلام و رسول الله خوب درس هشتم از کتاب فقه آسان در باب چهارم هستیم در کتاب طهارت در مسئله مسواک زد مسواک و سنت های فطرت انسانی و اصل آفرینش مثل مثلا موهای زیر بدن گرفتن و دیگر مسائلی که با تفصیل انشاءالله میخوریم بله بسم الله الباب الرابع الباب الرابع في السواك وسنن وسنن الفطرة وفيه عدة مسائل استعمال عود أو نحوه آه، وفي في الأسنان أو اللثة لإزالة ما يعلق بهما من الأطعمة خب میگن اون چهارم اکنون باب چهارم در باب سیواک سیواک لفظ عربی هست یعنی مسواک سیواک یعنی تاجیکی مسواکش میگن جایز است مسواک هم گفتن لیکن عربی ده سیواکش میگن سیواک یعنی مسواک و سنن الفطره سنت های فطرت یعنی اصل آفرینش انسان همون چیزایی که باید انسان به اصل آفرینشش انجام تیه مثل مثلا موهای زیر نوفا گرفتن و زیر کتف و همچنین خط نکردن و, و موی لبه گرفتن و ها را گرفتن همه چیزایی که سنت اصلی آفرینش انسان را باید آدم همه چیزا تنقص تازه کنه و خودش را پاک سازه همین میخونه خب میگد اسم سیواک استواک چی میگن میگد هو استعمال عودی استعمال کردن چوب عود چوب میگن چوبی که از درخت عراق درخت مخصوص و برای چای درخت هر درخت ولی لیکن از درک درختی هست مخصوص برای تازکنی و برای زود نپوسیده به حد خوبه مسواک به خود درخت های مخصوص داره برای خوب تازه و الا هر درخت میشه به بشر داشت مسواک میگه او استعمال کردن چوبه هست یا مانند همین چوب فی اسنانی در دندان ها اسنان جمع سیم دندان میگه او لثتی لثه هایی که در دندان هست همون را بگم لثه در گوشت هایی که در اطراف دندان هست دندان هست بیره مثلا در براش بلاکش در گوشت راکو هر یک گوشتی همیره لثش میگن خب به تشدید لعزالتی برای برای چک فایدهش بخاطر خاطر دور کردنی ما آن آنچه که تسبه در همه دندان ها یا که در این گوشت های دندان من الاطعمه و روائح از طعم های خوردگی روائح یا اینکه بوی که هست همینه. الامينه مسواك فایده چی بدن خیلی فایده بسیار در چی خیلی که میگن لیکن به خاطر همون تازه کردن طعم هایی که چسبیده است یا اینکه مثلا از بین بردن بویی که هست خاطر همین استعمال کرده میشه و که مسئله اول بله المسألة الأولى حكمه السواك مسنون في جميع الأوقات حتى الصائم لا لو تسوى قوك في حال صيامه فلا بأس بذلك سواء كان أول نهار أو آخره لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيه ترغيبا مطلقا ولم يقيده بوقت دون آخر حيث قال صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب وقال صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة عند كل صلاة بله خب اکنون میگه مسئله اول حکم مسواک شریعت اسلامی و خود در هر مسائل حکم خواهی خاص داره برای اهمیت دادن و برای تازه کردن تازه بودن و پاک بودن و نازنین بودن امت اسلامی حکم گذاشته در برای مسواک از سواک مسنون فی جمیع الاوقات مسواک زدن میگه سنت میگه در هر حالت یعنی کی که خواهی در کدام وقتی که باشه نباشه مستحبه که آدم سنت که آدم دندانش تازه کنه حتی صائم حتی آدم روزدار هم جایزه لو اگر میگه لو تسوکه تسوکه مسواک بزنه اگر مسواک بکنه در حالت روزداریش میگه با کنه داره خود خب، در اول روز باشه فی اول نهار او آخری او که در آخری روز یعنی خلاصه کلام مسواک زدن برای آدم روزدار اول جایزه دوم در هر وقتی که باشه خو خب، اول روز خو در آخرش به خاطر که آخرش هم گفت به خاطر مذهب شافعی امام شافعی و شافعی ها میگوین که مکروه بعد از زوال و بعض میگه بعد عصر دیگر مکروه میگه برای آدم روزدار که مسواک بزنه یعنی میگه جایز نیست برای چی و چی دلیل و دلیل اینکه میگن پیامبر صلی الله علیه و سلام میگه بوی دهان روزدار در نزد الله سبحانه و تعالی خوشبوتر است از مشک دیده میگه به خاطر همین میگه همین بو باید بیست ای بعد عصر و ای بعد زوال بعد پیشین و عصر اینو تا روزش و به خاطر میگه همین بو رای بین نبر که راجع همینه که قول جمهور عالما میگن جایزه خب اول روز نباشه خب آخر روز ده. برای چی بگه که لان النبي صلى الله عليه وسلم سلم رغب فی ترغیب مطلقه زیرا مثلا تشويق كردن و ترغيب كردن به مسواک زدن خیلی حدیث های زیاد آمدگی است حتی در حضرت جبریل هم امر کردن یعنی خیلی مسواک چیز خوبه و پیامبر صلی الله علیه و سلم زیرا میگه امت را تشویق کردن ترغیب کردن ترغیب مطلق یعنی گفتند که مسواک کنه ولم يقيده بوقت دون اخر مثلا مقيد کاگی مقيد يعني معين معين معین يا که وقت بك يا وقت دیگه اگر رفتو این فهمی که امام شافعی رحمه الله فهمي است که باید بوی دهن بیسته برای روزدار اگر رفت در حقیقت درس میشد پیامبر صلی الله علیه و سلم میگفت که روزدار چی نکنه مسواک نکنه مثلا بعد عصر همین بوی دهن از بین نبره آدم روزدار تا اینکه زیرا که این بو در نزد الله محبوب است از دوست داشته تر است از مشت دیده و پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که معین نکردن میگه خاطر این کسی در جایز نیست که بگم ممنوعه در واقع قول جمهور عالم ها میگن که جایزه و همین صحیحه زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم آدم روزا گفتن که غرغره بکن یعنی دهن بینی او بگی و مبالغه کن یعنی سخت در دهن او چیکن توبته یا در بینید مگر اینکه دار باشی پیامبر صلی الله علیه و سلم در روز معین کرده که آدم دار وقتی دهن بینی میشه آب داخلی سخت نمیکنه درور فرو نمیبره تر برای چی برای روزش تو این که مثلا چی در شک نغلطه لیکن آدمی مسواک میکنه نه پیامبر مثلا چیزی نگفت حدیث عام مثلا پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث خیلی حدیث عظیمه که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن السواک مطهره للفم مرضات للرب حدیثش دی مسئله خب مهمه همینه که ای میخواننده ها مهمه که همه حدیث های مختصری همه کتابه یا حدیث های پیامبر صلی الله علیه و آله عموما باید آدم حفظ کنه یا لاقل 10 15 20 بار بخونش تا اینکه حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم یا حفظ شود یا غالب باید در ذهنش بمونه چرا فایدهش چیه فایدهش همینه که قول پیامبر صلی الله علیه و سلم تاثیرش دیگه هست یا اینکه کار کردنی باید قول پیامبر صلی الله علیه و سلم به بیاری بعد اجرت زیاد میشه مثلا حجش ایده که السواک مطهره للفم مرضات للرب این چی دو رب بیان سواک یعنی مسواک زدن مطهرت لسانی پاک کننده دهان است یعنی سبب پاک شوی دهان و دهان پاک میکنه ای تام های چسبیدگی از بو وای مرضات لربی سبب رضاگی پروردگار است یعنی الله راضی میشه از مسواک زدن یعنی الله مسواک زدن را دوست میداره این حدیث حدیثی روایت بخاری و احمد و دیگرها روایت کرده حدیث صحیح هست که مختصره حدیث میده که لیکن خیلی معنای بزرگ داره هم مسواک فایده معنوی داره هم حسی داره حسی شمی که دهن پاک میکنه تازه میکنه مسواک خاصتا ایمون یعنی اصلی هاش باشه مثلا که خیلی تیز هم از بوی خوب خوب هم داره و همچنین فایده های زیادی داره و همچنین مرضات لغبی و سبب روزیگی پروردگار الله راضی است از مسواک از مسواک زدن یعنی الله راضی می و همچنین پیامبر صلی الله علیه و حدیث دیگر میگه لولا ان اشق على امتی لامرتم بالسواک عند كل الصلاه لولا یعنی اگر نمیشد اگر میگه مشقت نمیکردم به امتم اگر مشقت نمیکردم یعنی نمی آوردم مشقت در بالاشون اگر رفت همین کار اگر میگه مشقت نمیشد در بالای امتم لامرتم بالسواک لولا ان اشق على امتی یعنی اگر مشقت نمیشد اگر رفت و مشقت نمیشد هر آینه امر میکردم امتم را بالسواک در مسواک زدن عند کل صلاه در هر وقت نماز یعنی اگر رفت این کار کنده نمیشد، و امت امر میکن واجیبن وجوبن که در هر نماز چی که هر نماز دا بگذار هر نماز دا مسواک زدن سنت سنت خوب خوبه لیکن اگر افت واجب میشید هم قیم بود هم دیگه ضرور مثلا دیگه دشوار میشد بخاطر خاطر همین که دین اسلام دین آسانی هست پیامبر صلی الله علیه و سلام نگفتن که در هر وقت نماز حتما یا که در وقت طارت کردن حتما مسواک بزن حدیثم لولا انا اگر مشقت نمیشود به امتم امر شو میکردن که چی مسواک بزنن وقت هر نماز یعنی آیا چی معنا داره معنیش همینه که مسواک زدن در وقتی هر نماز واجب نیست ضرور نیست لکن مستحب و ثوابه آدم بکنه ثواب بگیره نکنه گناهگار نمیشه خب حکم مسواک حکم مسواک چی به دست سنت در کدام حالت در همه حالت خوب مساله دیوم ها مسئله الثانيه متى يتاكد ويتأكد عند الوضوء وعند الانتباه من النوم وعند تغير رائحة الفم وعند قراءة القرآن وعند الصلاة وكذا عند دخول المسجد والمنزل لحديث المقدام بن شريح عن أبيه قال سألت عائشة قلت بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته قال قالت بالسواك ويتأكد كذلك عند طول السكوت وصفرة الأسنان لأحاديث السابقة وكان وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل آه، يشوص فاه بالسواك والمسلم مأمور عند العبادة والتقرب إلى الله أن يكون على أحسن حال من من النظافة والطهارة بله مسألة دي و که میگه متى يتأكدوا کدوم وقت میگه بتأكيد تأکید يعني السنة مؤكدة مؤکده میشه و مسواک زدن اول که حكمش سنة در حما حالات لكن کدام حالات در با سنت مؤکده است یعنی با يعني بو مهم تراي كدو وقت مهم تراي مقد ويتأكد عند الوضوء وقت زدن میگه سنة مؤكدة هست در وقت طهارت کردن يكم حالت در وقت طهارت کردن سنة مؤكدة های يعني مثلا باید وقت بزنی تا وقت طهارت کنی اگر رفت نباشه خیر ولی خیر میای مسئله که اگر رفت و چون قطعی نباشه آیا همین معجون الاسنان یعنی همین زبونایی هایی که هست خمیره های در زمان آیا قای مقام مسواک می اگر رفت تماما نباشد آیا لطه قطی می اگر رفت لطه نباشه آیا بعد انگشتا و چلیکای دست قطی مسواک می در وقتی طهارت کنی میگه مسئله را میگه دو یتاکد و میگه سنت مؤکده می شود طهارت کرده در وقتی طهارت کنی مسواک زدن سنت مؤکده هست اول در وقتی طهارت کردن طهارت کردی دهن شدن ده میام مسواک شوشه مسواک میکنی این سنت مؤکده هست و عند الانتباه من النوم دیون حالت در سنت در وقت از خواب خستن سیم حالتی که مستحب یا که سنت مؤکده هست متعکید میشه یعنی تاکید شده است و عند تغییری در وقت تغییر در وقت تغییر یافتنی بوی دهن وقتی بوی دهن انسان تغییر یا حس کرد باید مسواک بکنه و در وقت قرآن خواندن این وقت هم حالت مستحب سنت مؤکده هست و در وقت نماز خواندن بله و همچنین میگه در وقت داخل شدن از خان... مسجد و داخل شدن در خانه ها خب، مستحب باید در خانه در درآمدن یا در مسجد درآمدن مسواک زده بعد درآمدن خب دلیل چیست لحدیث مقدام ابن شریح مقدام ابن شریح راوی روایت میکنه از پدرش میگه حضرت عایشه رضی الله عنها پرسیدم گفتم یا گفتم به حضرت عایشه که به ای شی به چی چیز بود پیامبر صلی الله علیه و وقتی خانه میداد آغاز میکرد یعنی خانه دراین و به چی آغاز میکرد حضرت عایشه گفتن به سواکی و مسواک کردن اول خورد در ماندن مسواک میکرد کو خب بعضی حدیث ها که است که مثلا سلام میداد ولی هیچ بوکلا داره سلام میداد و مسواک داد دست مثلا دندون تازه کرده میدرامد یا که مثلا سلام دادن یا بسم الله گفته خانه در آمدن خلاص کلام همین سه چیزا ثابت کدام میشه بکنه میشه آدم بسم الله گفته السلام علیکم گفت بو بوکه نداره و همچنین مسواک زده هم بو بوکه داره حدیث حدیث صحیح است امام مسلم روایت کرده. و میگه دو تاکدو و همچنین سنت مؤکده هست متاکد میشه تاکید میشه و مسواک کردن عند طول سکوت وقتی که آدم بسیار خاموش بیستن یعنی خیلی خب است یک ساعت دو ساعت مسواک بزنه و تا اینکه مثلا بو نکره اینه و سفره الاسنان و در زرد شدن دندان یعنی تغییر یافتن و زرد شدن دندان ها در بل احادیث سابقه و حدیثی که در پیش گذشت و همچنین میگه پیامبر صلی الله علیه و بود وقتی که از قیام از شب میخیست برای قیام لیل سابميخيس يسو يسوس فاه يشوف يسوس فاه بالسواك يسوس يعني شاكيدان میگن مولیدن میشکید و میمولیدن دهانشون را به مسواک ولی این وقتم برای قیام لیل خستن یکی از خوب خستن ده مهم از خوب خستن و مثلا مسواک زدن هم چیزی پیش قیام لیل آغاز کردن و شیخ میگه والمسلم مأمور عند العبادة والتقرب الى الله و مسلمان میگه امر شده است در وقت عبادت کردن و به الله نزدیک شدن اینکه در بهترین حالت باشه از پاک شدن و از طهارت داشتن برای خاطر برای قیام لیل سیستان یا برای نماز خواندن یا برای مسجد در آمدن تا اینکه نماز بخونم بهتره برای خاطر همین چه سنت مؤکده سنت مؤکده اینه که هر شخص باید در برش سیواک داشته باشه مسواک هم قیمت نیسته هم وزمین نیسته یک متاسفانه بسیاری در این به رغبت هستند تو به هر حال وقتی که قامت گفته میشه و پیش فرض خواندن اما میگیری در دهنت مثلا میشه که مسواک مسواک میزنی همین خود ثواب است سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم و همچنین اجر داره بارک الله خلاصه کلام کدام حالت در مسواک کردن با تر میشه با تاکید یعنی حتما باید انجام یعنی با تاکید شده در این هایی که ذکر کردیم در وقت نماز خواندن یا قرآن خواندن یا مثلا از خواب و یا که در وقت طهارت کردن در همین حالت ها خب مسئله دیوم بما يكون اكم مسواک با چی چیز میشوه مسواک از چی چیز است با خون المسألة الثالثة بما يكون المسألة الثالثة آه، المسألة الثالثة بما يكون يسن أن يكون التسوق آه، بعود رطب ولا لا يتفتت ولا يجرح الفم فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك بعود آه، أراك وله أن يتسوق بيده اليمنى أو اليسرى فالأمر في هذا الواسع فإن لم يكن عنده عود آه، يستاك به حال الوضوء آه، أجزاه التسوق بإصبعه كما روي عن ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بله خب مسئله سیم دو میگه به ببین یکونو میسواک زدن میگه به چی چیز میشوه و میگه سنت های اینکی سنت های میگه يسن برقم مجهول میکنه یسن یعنی سنت سنت میباشه يستحب يعني مستحب يسن مجهول فعل مجهول قطع مبني للمجهول میگه یسن سنت میگه ایکون التسوق به اینکه مسواک زدن و چی باشه بعود رطب لا يتفتت ولا يجرح الفم با چوبی تري بوشا رطب تره میگه چوبی تره که لا يتفتت پره نشه يعني کتکه سنات نه میده میده شوه تفتت و معنی پارشیدن میده شیدن. ولا جرح الفم چی باید سختی نباشه که جرح کنه یرک کنه دهنه خاطر همین همینه اصل همینه فین النبی زیرا که بود پیامبر صلی الله علیه و اسم مسواک میگرفت مسواک میکرد بعود عراق با چوی درخت به نام اراک است اراک گفتنی درخت تقریبا با شاه مهم که طرف خمون نیست لیکن به در سعودی هم حضرم است یک نو درخت نامش عراقه درخت عراق شمگن با شاهدو تقریبا مانند است به هر حال اما درخت خودش قرص میوه نداره از همین پیامبر سلام صحابات میسواک میدادن میسواک برای چی برای اینکه کم تری کم کم تیزه به حد خوبه ده تیزه و همچنین تر تر میسته بسیار و همچنین تیز نمیپوشه همین توی عراق یکی غیرش هم میشه ولی میشه خب و میگد وله ای تسوک عنک مسئله این که آیا مسواک به دست چپ میکنی دندل رو به دست چپ توزه میکنی یا راست میگوید وله و جایز برای آدم حق داره که مسواک بزنه بیاد الیوم نه الیسرا به دست راست یا به چپ و الامر فی ذلك واسع الی یعنی کار داری خاص یعنی کوشا هست او خب، به دست راست خب به دست چپ و که بعضی علما میگن به دست چپ به خاطر میگن این تازه کردن غشدی هست باید از چپ استفاده شود فهمیدیم یعنی مثلا برای خدا علمایی که میگن برای راست چپ برای چی برای میگن همین تازک مسواک کردن میگن اگر برای تازکینه چرکی را غش را به خاطر میگه باید به دست چپ باشه و بعضی علما میگن به دست راست باید باشه به خاطر که میگه سنت مسواک زدن و سنت را میگه به دست راست میکنی و خب خلاصه کلام در حقیقت هر جایزه خود دست راست باشه خود دست چپ خود خب از طرف راست سر میکنه خود خب از طرف چپ مسواک نداره همش جایزه خوب این مسئله چی بود مسواک چی میشه چوب عراق بهترین بهترینش دیگه دیگه چوب چی میشوه خب میگه اگر رفت و یکن دو اگر رفت میگه عود نداشته باشه همین یعنی چوب نباشه چوب نباشه در عموم یستک به حال وضو چوب نداشته باشه که در حالت وضو در حالت طارت کردن مسواک بزنه میگه در این حالت اجزاءه التسوک به اسبوعه و میگه در این حالت کفایه میکنه او را میسواک زده میگه به انگوشتاش یعنی چلیکاش قطعی دنداناش هم خیلی خیلی که هسته بکنی اصل سنت دندان شدنه با چقه کدن لیکن وقتی که بخوای که میسواک بزنی یعنی به همون چلیکاش خیلی که معروفه بکنه مردم هم همچنین که میگه روایت شده گست از حضرت علی بن ابی طالب در صفت طهارت پیامبر صلی الله علیه و آله صفت وضو در کتی پیامبر صلی الله حضرت علی رضی الله عنه روایت نقل میکنه صفت پیامبر صلی الله علیه و آله بعد میگن خیلی بعد دستش میثاق زد بعد ما میگم و درس درست نیست خب به هر حال باکی نداره باکی نداره اگر افت آدم میسو اول باید میسواک داشته باشد چو به این اگر افت نداشته با باکی نداره خب خب مسئله دیگر عباره خمیر دندان میگیم هیچ حکم داره اگر سنتی که از پیامبر صلی الله علیه و سلام چیزی هست از درخت مسواک مسواکی که هست در شک نیست بهترین هموای بهترین هم همون و فایده های او خیلی زیاده خب اگر رفت اون نباشه آیا جایزه به خمیر دندان دوباره جایز بودن جایزه به شکل به یعنی خمیر دندان قطعی جایزه یعنی های قطعی دندان شدن که نداره لیکن آیا آدم حکم مسواک هم میگیره دو قول است بعض علما میگن حکم مسواک شرعی را میگیره بعضی از فقهای معاصر و بعضیش میگن نه نمیگیره میگه تازه کردن ده هست بله درسته که دهان تازه کردن وای لیکن میسواک که وقتی علما میگن ای ای داخل نیست ای داخل نیست خب در حقیقت همینه در حقیقت همینه که میسواک که پیامبر صلی الله علیه و سلام امر کرده گشت و فضیلت های در بابش آمده با همون چوب و چیزهایی که در شریعت بود همون اگر چه ای بو کنه نداره یعنی قای مقام میشوه آره جای جای نشین میشوه تا برای تازه کردن دهان دندان یا اینکه درباره گناهگار نشدن آدم در حالت مثلا درباره ساقط شدن سنت مؤکده برای دندان ششتن در این حالت ها ای نائب می شود جای نشین می شود اگر هر چکنی باید برای بهتر او روزه کنه چرکی و اینوایش و مسواک به خاطر سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و شعار پیامبر صلی الله علیه و ظاهر کردن یگانه اولاتر و بهتر و افضل تره بله مسئله چهارم مسئله رابعه فوائد السواك ومن أهمها ما ورد في الحديث السابق أنه مطهرة للفم في الدنيا مرضاة للرب في الآخرة فينبغي للمسلم أن يتعاهد هذه السنة ولا يتركها لما فيها من فوائد عظيمة وقد يمر على بعض المسلمين مدة من الوقت كالشهر والشهرين وهم لم آه، يتسوكوا إما تكاسلا وإما جهلا فهؤلاء قد فاتهم الأجر العظيم والفوائد كثيرة بسبب تركهم هذه السنة التي كان يحافظه يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم وكاد يأمر بها أمته أمر إيجاب لولا خوف مشقة وقد ذكروا فوائد أخرى للاستواك منها أي آه، أنه يقوي الأسنان ويشد اللثة وينقي الصوت وينشط الأعضاء وينشط البلد مسألة شروع كما فوائد هاي مسواك ده إذا مختصر ذكرها على باب القيم کتاب زاد المعاد تقریبا خیلی فایده زیاد 15 فایده زیاد نقل میکنه خب به هر حال خیلی فایده ها داره به شک شبهه میگه و اهمی ها مهمترین فایده مسواک میگه اون است که در حدیث پیشینه گذشت که این میگه مسواک پاک کردن دهان از در دنیا و از راضی کردن الله هست در آخرت همین خیلی بس وقتی هر در شریعت مشروع شد جایز یا مستحب و سنت واجب شد دیگه آدم پشتی حکمتش نمیگرده حکمت همینه که الله رسول امرت کرده الله رسول به هر چیزی امر کنه آدم بنده انجام داد معلوم شه به الله نزدیک بشه و سعادت و خوشبختی دنیا و آخرت در همون الله میگه یا الذین استجیبوا لله و رسوله اذا دعاکم لما یحییکم ای کسانی که ایمان آورده قبول کنه دعوت الله رسول رو قد هر چیزی الله رسول پیامبر الله شما را دعوت کرد قبول کنید لما به خاطر که حیات شما شما را زنده میکنه زندگانی حقیقی در پیروی قرآن و حدیث است قرآن و سنت است خب همین کفایه هست که سبب رازگی الله می شود و پس میگه ینبغی پس میگه ضروری مهمه برای مسلمان تعهد هذه سنت اینکه انجام تیا بر دوام این سنت را ایت تعهد یعنی دویم همون چیز انجام دادن بسیار ولا یترکها و ترکش نکنه میگه خب میگه که بخاطر چی لما فيها من الفوائد العظيمه بخاطر کی که فایده های بزرگی داره و بعد میگه کی و گاه گاه میگذره میگه به بعضی مسلمان ها مدتی از وقت مثل یا ماه و دو ماه در حالی که مسواک نمیکنن هیچ مسواک نمیزنن یا از روی تنبلی تکاسل تنبلی یا از روی جهل یعنی ندونستن فضیلت این حکم این اونها را میگه قد فاتهم الاجر العظیم این میگه این آدمهایی که اهمیت نداره نسبت مسواک فاتهم ها چیدگی است از دست دادیان یعنی عجیب بزرگ را و فایده های بسیار را میگه از دست دادگی است به خاطر سبب ترک کردن این سنتی که پیامبر صلی الله علیه و سلام بود همین کار ده همین کارا میکرد کدا نزدیک بود که امتش را امر کنه امر ایجاب یعنی واجب کنه فرض کنه در بالای امتش مسواک زدن اگر افت خوف ترس مشقت و دشواری نمیشد امتش امر میکرد که حتما هر نماز ده یا هر طورت کنی همه وقت مسواک بزنن و خود پیامبر صلی الله علیه و سلام با این مسواک زدن همیشه مداوم بودن محافظ یعنی مداوم بر دوام همین کار میکردند، محافظه کردن و همین مسواک زدن دایم مسواک میزدن حتی ای دنیا شده در ایشان مسواک زد حضرت عایشه میگه وقتی عبدالرحمن داخل شد دیدم پیامبر صلی الله علیه و سلام مسواک او را نگاه میکنه اشاره کردیم که مسواک بکنم گفتن آره میگه پیامبر صلی الله علیه و سلام مسواک کردم و ای دنیا بعد از مسواک کردن دنیا رفتن به خاطر همین دایی میسواک میکردن چی در نماز باشه چی در نماز شب باشه چی بعد از خانه در آمدن یا مسجد در آمدن یا پیش از نماز خلاص کلام پیامبر صلی الله علیه و سلام دایم به مسواک بودن و مسواک خود را تازه نگه می داشتن و امت او هم باید همین قسم باشه خب میگه وقت ذکر رو بعد عالم ها میگه فایده های دیگری و مسواک ذکر کرده هستند یکی از فایده هاش همین که یقول الاسنان دندان را با قوت میکنه و یشد اللثه یعنی با قوت میکنه گوشت های گردی دندان لسه یا کلسه گوشت هایی که در گردی دندان همون را میگن و یخوینه تا آواز را تازه میکنه آواز و یونشط العبد و بنده را فعال میکنه از تنبلی دور میکنه و دیگر فایده که در حقیقت درباره مسواک هست حتی طب معاصر هم طب حدیث هم در برای مسواک خیلی فایده های زیاد ذکر میکنن حتی بعضی از زبنای ها را به ماده از میسواک میکنن یعنی زبنای در داخلش بعضی از همان چیزهای میسواکی که هست او هسته از گرفتگی محصولات او استخراجاتش. برای چی برای اینکه خلف میسواک خاصتا از بعضی چوهایی که عراق مثلا درخت عراق خیلی فایده های زیاد داره و دیگر فایده هم داره بلغم از بین بردن میدن و دیگر فایده هایی که علامه بالقیم و دیگر عالم ها ذکر کرده هستند خب ای درباره فایده های میسواک فایده های بزرگترینش تازه کردن دهن در این دنیا و راضی کردن الله سبحانه و تعالی در آخرت یعنی الله میسواک رو دوست می‌داره و از این کار راضی هست و این کار را میپسنده بله خب ان شاء الله به